Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Խորհրդարանի նախագահը հանդիպել է Մայրպուհի ուսանողների հետ։ Համայն հայությունը պետք է միավորի ջանքերը Արցախի ճանաչման ուղղությամբ։ Առաջիկա տասնամյակների ընթացքում Արցախը լիովին կհրաժարվի այլ էներգակիրներից։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը շնորհավորել է խորհրդարան անցած ուժերին։ Ամփոփել են մարդու իրավունքներն իմ աչքերով աշակերտական մրցույթի արդյունքները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը երեկ հանդիպել է Արցախի պետական համասարանի մի խումբ ուսանողների հետ։ Ազգային ժողովի խոսնակը ուսանողներին է ներկայացրել հանրապետության պետականության կերտման 30-ամյա ճանապարհի կարևոր ուղղություններն ու դրանց պահպանման համար նախանշել հետագա անելիքները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Դասախոսություն ֆիլմի դիտում ակտիվ քննարկումներ։ Այս ձևաչափով էր կազմակերպված հանդիպումը ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Հանդիպման գլխավոր թեման ուղղված էր հանրապետության քաղաքացիների իրավական իրազեկվածության, իրավական գրագիտության ու իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացմանը։ Խոսելով պետականության կերտման 30-ամյա ճանապարհից Աշոտ Ղուլյանը նշել է. 95-1 թվականները շատ կարևոր ժամանակահատված էին, որ เป զի հասկանանք, որ պայքարը, որը մենք սկսել ենք մեր ազգային ազատագրական, որը նույնպես նորություն չէր եւ դա գալիս է դարերի խորքից, դա այնքան էլ հեշտ չի լինելու։ Մենք ստիպված ենք լինելու հաղթարել բազում դժվարություններ եւ իհարկե այդ ժամանակ գուցե շատ միամիտ ձևով, բայց կային արդեն նշանները, որ այս պայքարը նաեւ հնարավորություն կա կամ այդպիսի ծրագիր կարող է լինել, որ պայքարը կարող է շարունակվել զինված ճանապարհով։ Քննարկման մասնակից ուսանողները միակարծիք են, որ պետք է բարձրացնել հասարակության իրավագիտակցությունը, կատարելագործել օրենսդրությունը, Արցախում իրավական մշակույթի ձևավորման ուղղությամբ շարունակել հիմնավոր քայլերը։ Պատերազմական իրավիճակում այնպես չէ, որ առաջին խնդիրը մեր համանդրության ընդունումն էր Պատերազմից հետո էլ դա առաջին անհրաժեշտության խնդիրների շարքի մեջ չէր մտնում, որովհետև պետք էր ապահովել երկիրը առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով պետք է մարդկանց հնարավորություն տալ այդ ծանր մեծ կորուստներից հետո կազմակերպել մեր կյանքը եւ պետական կառավարումը, տարածքային կառավարումը։ Եվ այսպես կյանքը կարծես թե հուշեց, որ մենք 2000 թվականներից հետո պետք է ձեռնամուխ լինեինք մեր համանadrության ընդունմանը։ Հանդիպման վերջում ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ իրավագիտակցության հիմնախնդիրը կարծես դուրս է մնացել մասնակետների ուշադրությունից, այնինչ պետության նորմալ կենսագործունեությունը կապված է երիտասարդության իրավագիտակցության հետ։ Ոստի երիտասարդությունը պետք է լինի ավելի ու ավելի ակտիվ։ Ազատությունը, անկախությունը իր ճակատագիր ինքնուրույն որոշելը դա մարդու իրավունքների անխախտելի մաս է կազմում։ Եվ երբ որ խոսում ենք ազգերի ինքնորոշման մասին, դա վերացական հասկացողություն չի, առավել եւս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պարագայում։ Մենք ամեն օր ենք մեր վրա, մեր կյանքում զգում, որ եթե մենք ինքնուրույն չորոշենք մեր ճակատագիրը, սկսած 88 թվականի մեր ազատագրական պայքարից, շատ ու շատ դժվար է լինելու հետագայում պահպանել մեր ազգային ինքնությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի ու Հայաստանի իշխանությունները եւ ողջ հայ ժողովուրդը պետք է աշխատանքներ տանեն Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ, ինչպես ժամանակին կազմակերպվեց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը, ամփոփելով Արցախի անկախության հանրակրվեին հաջորդած տարիները։ Նա նշել է, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունն ավելի ազատ է, եւ փորձում են ամեն կերպ օգտագործել այդ հարթակը։ Այսօր բանակցությունները տարվում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, եւ կարծում ենք, որ կարգավորման գործընթացով պետք է զբաղվեն կառավարությունները, իսկ ճանաչման գործընթացով օրենսդիր մարմինը, ասել է Արթուր Թովմասյանը։ Ինչ վերաբերում է Արցախի Հայաստանի հետ միացման հարցին, խորհրդարանի падգամավորը նշել է, որ աշխարհում չկա մեկ հայ, որ չերազի միացյալ Հայաստանի մասին, սակայն այս պահին Արցախի բնականոն զարգացումը հնարավոր է միայն անկախության պայմաններում։ Արցախի նախագահի խորհրդական նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Արայիկ Արությունյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, որտեղ հայտնել է Արցախում նոր հեքի շահագործման եւ էներգետիկ ոլորտում պետական քաղաքականության հերանեկարների մասին։ Թարթար գետի վրա շահագործման է հանձնվել հերթական փոքր հեկը, որտեղ մշտական աշխատանքի ընդունվեցին 23 երիտասարդներ Մարտակերտի շրջանի Հաթերք եւ Գետավան համայնքներից։ Ասել է թե կայուն եկամտով ապահովվեցին եւս 23 երիտասարդ ընտանիքներ, ովքեր շարունակելու են շենացնել մեր երկիրը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում դառնալ նրա հուսալի պաշտպանները։ Առիթ եմ ունեցել նշելու, որ եվրոպական երկրները ներկայում հստակ քաղաքականություն են իրականացնում առաջիկա մեկ տասնամյակի ընթացքում աստիճանաբար ածխաջրածնային շարժիչային վառելիքներից բենզին, դիզվառելիք, սեղմված բնական գազ հրաժարվելու նպատակով եւ որպես այլընտրանք տարեստարի մեծացնում են կանաչ էներգիայի արտադրության ծավալները։ Գնահատելով այս առումով մեր երկրի ունեցած էներգետիկ ներուժը, հայտարարել եմ, որ առաջիկա տարիների ընթացքում մինչև 1 միլիարդ կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա արտադրելու հնարավորություն կունենանք, եւ դա պետք է անենք ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի ավելցուկն արտահանելու, այլև ածխաջրասնային շարժիչային վառելիքներից ամբողջությամբ հրաժարվելու նպատակով, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում հաղթանակ տարած իմ քայլը դաշինքը լծվում է նախընտրական շրջանում ժողովրդին տված խոստումների իրականացմանը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Իմքայելի նախընտրական ցուցակը գլխավորած Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ ընտրությունները դարձան Հայաստանում ժողովրդավարության եւ ժողովրդի իշխանության բացառիկ հաղթանակը, հավելելով, որ ընտրություններին հետևած միջազգային դիտորդները բացառիկ եւ աննախադեպ բարձր գնահատական են տվել ընտրությունների արդյունքներին, արցանագրելով խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների ազատ, արդար, թափանցիկ եւ ժողովրդական լինելու փաստ, ժողովրդավարական լինելու փաստը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է նաև խորհրդարան անցած մյուս երկու քաղաքական ուժերին։ Այս ընտրությունները կարևոր եւ բացառիկ էին ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշա ժողովրդական հեղափոխության արդյունքները արձանագրելու առումով։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս ընտրություններում կրկին վստահության քվե տվեցին մեզ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը ընտրություններում իրենց արձանագրած արդյունքների համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին խորհրդանական այս ընտրություններում եւ ուզում եմ հավաստիացնել, որ իմ քայլը դաշինքը դա կփորձի ներկայացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնց նախընտրած քաղաքական ուժերը չեն հաղթահարել խորհրդանում հայտնվելու համար անհրաժեշտ արգելքը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Մեծի տան ընկիլի Գյոարամ առաջին կաթողիկոսը նամակ է հղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին, ողջունելով նոր ազգային ժողովի ընտրությունները։ Արտաքին ճակատում Արցախի անկախության ամրապնդումը, հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու հատուցման մեր ժողովրդի պահանջը, ինչպես նաև արևելքի ու արևմուտքի մեր բարեկամների ու գործընկերների շրջանակի ընդլայնումը վստահաբար առաջնահերթ տեղ պետք է գրավեն Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների օրակարգում, ասվում է կաթողիկոսի նամակում։ Խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ Հայաստանի քաղաքացիներին շնորհավորել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական հերագիր է եղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Արտահերտ ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակի արդիվ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Իմքայլը Դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորած Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել է Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարկվելաշվիլին։ ամփոփվել են մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարած մարդու իրավունքներն իմ աչքերով աշակերտական մրցույթի արդյունքները Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Մարդու իրավունքների հանրահրճակման ուղված այս մրցույթն արդեն երրորդ անգամ է մեկ գաղափարի շուրջ համախմբում հանրապետության դպրոցականներին։ Նախորդ երկու մրցույթներն անցկացվել են շարադրությունների ձևաչափով։ Այս անգամ Մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպան Արտակ Բեգլարյանն աշակերտներին առաջարկել է մարդու իրավունքների մասին իրենց գիտելիքները ներկայացնել տեսանյութով կամ լուսանկարով։ Նրա խոսքով ձևաչափի ընտրությունը պայմանավորված էր որոշակի խնդիրներով։ Գլխավոր խնդիրը ժամանակն էր։ Քանի որ տեխնիկական պատ պատճառներով ուշ ենք հայտարարությունը տարածել։ Երեխաները ժամանակ ունեին միայն 16 օր 16 օրում, եթե նույնիսկ լուսանկարը մի քիչ ավելի հեշտ է, տեսանյութը շատ ավելի դժվար է, եւ գաղափարի առումով եւ տեխնիկական առումով։ Բայց նույնիսկ այս պայմաններում 16 օրվա ընթացքում 44 լուսանկար եւ 11 տեսանյութ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Մրցույթն անցկացվել է Թուֆենկյան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ Ջուդիթ եւ Վիկտոր Սարյանների հովանավորությամբ։ Նրանք լուսանկարների եւ տեսանյութերի անվանակարգերում առաջին տեղի համար սահմանել են 150 հազարական, երկրորդ երկրորդ տեղի համար 100 հազարական, իսկ երրորդի համար 50 հազարական դրամ պարգև։ Լավագույն լուսանկար է ճանաչվել Ստեփանակերտի Վիտալի Ջահանգիրյանի անվան ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանցի Սոֆիա Աբ รา համյանի աշխատանքը։ Նկարս իր մեջ մի քանի նույթ ունի, որովհետև այն ներկայացնում է եւ խաղաղությունը եւ կոչ է անում, որպեսզի բռնություն չլինի։ Լսանյութի անվանակարգում հաղթողը Քաշաթաղի շրջանի Բազմատուսի դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Քրիստինե Հարությունյանն է։ Այս տեսանյութով ուզում եմ ամբողջ աշխարհին ասել, որ մենք իրավունք ունենք խաղաղապրելու, հենց սկզբից ցույց է տալիս, որ պատերազմական իրավիճակ է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ պատերազմական իրավիճակը մեզ չի խանգարում մեր խաղաղությունը պահելու համար եւ որ ամբողջ աշխարհը թող տեսնի, որ մենք իրավունք ունենք մեր խաղաղությունը պահելու եւ ոչ մեկ իրավունք չունի մեր խաղաղությունը վերցնելու։ Մրցույթին ներկայացված աշխատանքների մեծ մասը խաղաղ խաղաղ ապրելու իրավունքի թեմայով էր։ Այդ հանգամանքը ինչ որտեղ սпасելի էր մեսեջ զրույցում ասաց Արտակ Բեգլարյանը։ Իհարկե, երեխաները բնականաբար ապրելու իրավունքի, խաղաղության իրավունքի մասին շատ են խոսում, բայց իմ կարծիքով մեծերի ազդեցությունն էլ բավականին շատ է։ Բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ երբեմն երեխաները այս թվում, այդ թվում այս մրցույթի դեպքում խորհրդակցել են նաև ծնողների հետ, ուսուցիչների հետ։ Արդյունքում մի գուցե որոշ դեպքերում նաև ուղղորդումներ են եղել կանխել։ Նախոստացավ հաջորդ տարվա մրցույթը կազմակերպելիս մասնակիցներին ավելի երկար ժամանակ տրամադրել նյութերը ներկայացնելու համար, ինչպես նաև դպրոցներում որոշակի բացատրական աշխատանքներ տանել մարդու իրավունքների մասին նոր գաղափարներ ու պատկերացումներ տալու առումով։ Արցախի մարդու իրավունքների երկրորդ պաշտպան մրցույթի հիմնադիր ու մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով մրցույթը հասել է իր գլխավոր նպատակին։ Այս միջոցառումը եւ այս օրը կազմակերպել են այն բանի համար, որ դուք առնվազն եւս մեկ առիթ ունենաք խորհելու մասին, թե ուր եք գնում, ինչ եք անում եւ ինչ կարող եք ներդնել, ինչ կարող եք տալ ձեր երկրի, ձեր քաղաքի, ձեր դպրոցի։ Իսկ դա ոչ պակաս կարևոր է, քան այն իրավունքները, այն պահանջատիրությունը, որ մենք բոլորս իհարկե ունենք։ Նշենք նաև, որ մրցույթի մի շարք մասնակիցներ ապարգևատրվել են խրախուսական նվերներով ու պատվոգրերով։ Յուլիա Վանյան այսօր Այժմ մեկ հայտարարություն։ Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարությունը հայտնում է, որ կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն դեկտեմբերի 10-ի Արցախի հանրապետության պետական անկախության օրվա կապակցությամբ հատկացվում է միանվագ տրամական օգնություն հետեւյալ անձանց. Հաշմանդամ զինծառայողներին 10000-ական դրամ, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին 16000-ական դրամ, հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամներին եւ նրանց հավասարեցված անձանց 16 հազարական դրամ, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին եւ նրանց հավասարեցված անձանց 13 հազարական դրամ, Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների ընտանիքի անդամներին, այրիներին եւ նրանց հավասարեցված անձանց 11 հազարական դրամ։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Թիկունքում զինծառայություն անցած, ինչպես նաեւ այդ ժամանակաշրջանում Թիկունքում անձնազոհ աշխատանքի կամ անբասիր ծառայության համար ապարգևատրված անձանց 11 հազարական դրամ։ Դրամական օգնության վճարումներն իրականացվում են դեկտեմբերի 7-ից Ստեփանակերտ քաղաքում եւ շրջաներում գործող Արցախ փոստի բաժանմունքների կողմից ըստ քաղաքացիների հաշվառման բնակության վայրերի։ Դրամական օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձնակրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին տեղտեղ մռախող, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 ցերեկը 9-ից 13 աստիճան, տաքություն։